kajen står koll och mediterar och följer det som passerar med blick som är hård. Hamnen är tyst som en krog efter sista gästen och liknar förresten mest en marinkyrkogård. Nej, annat var det förr i tiden då hamnen var fylld utav sjudande liv och båtar kom med kaffe på siden Och vinscharna spelade värre än på Och vi sjöng och vi tralla med fullaste hals Om en stuvares alla besvär Och från lastluckans djup kom en stuveriabetarvals Och den lät så här Kom igen, Kom igen lilla vän, lilla vän. Ja, jag har liksom som männa på känn Att vi båda ska dansa en stuveriabetarvals om ett år igen Tänk sådana varor man lättsinnigt har hanterat Av sånt som är ransonerat och fås upp på kort Kaffe och te har man skyfflat i stora skopor Precis som man gör med sopor, ja tänk så man gjort Och basen rör rökte stora cigarrer som han hade fått utav skutans kapten Från Skansen hördes sång till gitarrer som jungmännen lärt sig i frisko och Portelen Och vi sjöng och vi tralla med fullaste hals om en stuvares alla besvär och från lastluckans luk kom en styriga vals och den lät så här Kom igen, lilla vän Ja, jag har liksom enna på känn Att vi båda ska dansa en vals om ett år igen När lejdbåtarna under andra världskriget blir färre och färre tystnar ruschen, skratten och vinscharna i hamnen och när alla går och drömmer om att hamnen åter ska börja sjuda av liv skriver Lasse Dahlqvist Stuvarevalsen som blir en av hans populäraste.